En Naomi het de bloedverwant gehad van haar manse kant, een vermoeiende man, uit die geslag van Elim, Leg, die zijn naam Boas was. En Ruth, die Moabitise, het vir Naom gesê, laat ek toch die land ingaan en haar optel achter die een in wie sy oor ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dochter, daarop het sy heen gegaan, en gekom en haar opgetel op die land achter die snijers. En gelukkig komt zij op een stuk land af wat behoort aan Boas, uit de geslag van Elim, leg. En Boas het juist van Bethlehem afgekomen en aan die snijers gesê, mag die Heere met jullie wees. En hulle het omgeantwoord, mag die Heere is sien, daarop sê Boas aan sy dienaar, die opzichter oor die snijers, van wie is hier die jongvrouw? En die dienaar, die opzichter oor die snijers, antwoord en sê, dit is die jong Moabitische vrouw wat saam met Noam uit die veld van Moab teruggekom het, en sy het gesê, kan ek maar ore optel en inzamel bij die gerwe achter die snijers. Zij het toegekom in verblijf van vanmorgen af tot nou toe, sy het maar min daar in die ijs gesit. Toe sê Boas verruid, luister toch, my dochter, jy moet nie op een ander land gaan ore optel nie, en je mag ook niet hier vandaan weggaan nie, maar je moet jou bij my diensmeisjes aansluit met die oor op die land wat hulle afsny, moet jy achter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jy nie aan te raak nie. En as jy doorset, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Toe val sy op haar aangezig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in die oor gevind, dat hy in my belang stel alhoewel ek een vreemdeling is. En Boaz antwoord en sê vir haar, aan mij is alles omstandig vertel wat jij aan jou schoonmoeder gedoen het niet doet van jou man, en dat jij jou vader en jou moeder in jou geboorteland verlaat het en na volk getrek het wat jij gister en eergister niet geken het nie. Mag die Heere jou dood vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Heere, die God van Israël, onder wie ze vleels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade en loe, my Heer want hy het my getroos en na die hart van die dienares gesprek, alhoewel ek nie soos een van die dienaresse is nie. En teen etenstijd het Boas vir haar gesê, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukje in die asijn. Daarop gaan sy langs die snijers sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om haar op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, Zij mag ook tussen die gerwe optel, en jylle mag haar niet beledig nie. En jylle moet ook so nou en aan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat lee, dat zij dit kan optel, en jylle mag haar niet keer nie. En sy het op die land opgetel tot die aand, en toe sy uitslaan wat zij opgetel het, was dit omtrent die evangars. En sy het dit weggedra, en toe sy in die stad komt, sien haar skoonmoeder wat zij opgetel het, ook het sy uitgehaal en aan haar gegee wat sy oorgehou het nadat zij verzadig was. Daarop vraag haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel, en waar het jy gewerk? Mag hy geseend wees wat in jou belang gestel het, en sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het, en sê, die naam van die man bij wie ik vandaag gewerk het, is Boas. En nou en sê vir haar skoondochter, mag hy geseend wees dier die Heere, wat sy gins aan levende en dode nie omtrek het nie. Verder sê Naum vir haar, die man is ons nabestaande, hy is een van ons losers. Toe sê Rit, die Mabitise, hy het ook nog vir my gesê, by my dienaars moet jy aansluit totdat hulle klaar is met die hele oes wat aan mij behoort. Daarop het Naum als koendochter Rit geantwoord, dit is goed, my dochter, dat jy met sy diensmeisies saam uitgaan en aan jou geen kwaad op een ander land aangedoen word nie. So het sy dan bij die diensmeisies van Boas aangesluit om haar op te tel totdat hulle met die gaarsloes en die koringloes klaar was, en sy het by haar skoonmoeder gewoond.